بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان قاف والقرآن المجید قاف سوگند به قرآن مجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آنها تعجب کردند که پیامبر انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیبی است اذا ترابا آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز میگردیم این بازگشتی بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ ولی ما میدانیم آنچه را زمین از بدن آنها میکاهد و نست ما کتابی که همه چیز در آن محفوظ است بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مريض آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند پس پیوسته در کار پراگنده خود متحیرند افلم الى فوقهم آنها به آسمانی که بالای سرشان است نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم و چگونه به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و ناموزونی در آن نیست والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج با زمین را گسترش دادیم و در آن کوههای عظیمی افکندیم و از هر نوع گیای بهجتانگیز رویاندیم و ذکرا عبد منیب تا وسیله بینایی و بیداری برای هر بنده توبکاری باشد و نزلنا من السماء به جنات وحب و از آسمان آبی پربرکت فرستادیم و به وسیله آن ها و دانه هایی را که در او میکنند رویاندیم و باسقات لها و نخل و بلند قامت که های متراکم دارند رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج همه اینها به منظور بخشیدن روزی به بندگان است و به وسیله باران زمین مرده را زنده کردیم آری زنده شدن مردگان نیز همین گونه است كذبت قبلهم قوم نوح وست و وثمود پیش از آنها قوم نوح و اصحاب الرف و قوم ثمود تکذیب کردند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بنام نام خداوند بی انداز مهربان نهایت با و فرعون و اخوان و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب الایکت و قوم تبع كل کذب الرسل فحق وعید و اصحاب الایکه و قوم تبع هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنها تحقق یافت أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد آیا ما از آفرینش نخستین آجز ماندیم برای آنها باز در آفرینش جدید ترتیب دارند ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را میدانیم و ما به او از شاهرگش نزدیکتریم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید به خاطر بیاورید هنگامی که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسان هستند اعمال او را دریافت می‌دارند ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی کند مگر اینکه نزد آن فرشته مراقب و آماده برای انجام مأموریت است وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید با سرانجام سکرات مرگ به حق فرا می رسد این همان چیزی که از آن می گریختی و در سور دمیده می شود آن روز روز تحقق بعدی وحشتناک است و جاءت نفس و شهید و هر انسان وارد محشر می در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد با او خطاب می شود تو از این صحنه غافل بودی و ما پرده را چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیزبین است وقال ما لدی عتید فرشته هم نشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است القیا جهنم كل كفار عنید خداوند فرمان میدهد در جهنم بیافکنید هر کافر متکبر و لجوج را من للخیر معتد مرید آن کسی که شدیدن مانع خیر است متجاوز است و در شک و تردید الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد آن کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده آره او را در عذاب شدید بیفکنید قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد و همنشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به تقیان با نداشتم لیکن او خود در گمراهی دور و دراتی بود قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم خداوند میگوید نست من جدال و مخاصمه نکنید من قبلا به شما اتمام حجت کردم ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبیر سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگانم ستم نخواهم کرد یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید بیاورید روزی را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای و او میگوید آیا افزون بر این هم وجود دارد و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید در آن روز بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود و فاصله از آنها ندارد هذا ما توعدون لكل أواب این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی که به سوی خدا باز می کردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند من خشی الرحمن بالغیب و جاء القلب آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلب پر انابه در محضر او حاضر شود ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود به سلامت وارد بهشت شوید امروز روز جاودانی لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نست ما نعمتهای اضافی دیگری و کم اهلتنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بغشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص که بسیار اقوامی را که قبل از آنها هلاک کردیم اقوامی که از آنها قویتر بودند و شهرها و کشورها را گشودند آیا راه فراری وجود دارد ان فی ذلك لمن کان له قلب او السمع وهو شهید در این تذکری برای آن کس که عقل دارد یا گوش فرا و حضور یابد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنها در شش روز آفریدیم و هیچ گونه رنج و تعبی به ما نرسید فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و تسبیح و حمد پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب به جا آور و من اللیل فتسبح و السجود و در بخش از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده واستمع یوم ینادی المنادی این مکان قریب گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکان نزدیک ندا میدهد یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق میشنوند آن روز روز خروج است اننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصیر ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ما یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا يسير روزی که زمین از روی آنها شکافته می شود و به سرعت خارج می گردند و این جمع کردن برای ما آسان است نحن اعلم بما یقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعيد ما به آنچه آنها میگویند تریم و تو معمول به اجبار آنها نیستی بنابراین با وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز